Claunoi malongigas restadon en hospitalo. Studajo el Israelo montris che infanoi, kiwi dum restado en malsanuleio, ricevas visiton de speciale cleriginta clauno, povas forlasi la hospitalon unutagon pli frue. Crome, tiwi pacientoi, besonas compare malpli da antibioticajoi. Clownoi alportas ne nur malenuigon cae bonhumoron en la ofte malgaian hospitalan ciutagon. Ilia agado havas pruveble positivan effecton alla sin presento della malsano. Cai tiu effecto, estas la nova scienza prilumigo tiel forta, che la resultoi estis presentitai iam antau la publicigo de la en la plei granda Europa Congresso pri la temo malsanoi de spirvoioi en Vieno. En por infana clinico en Haifo estis prilumigitai du gruppoi de entute quindec unu infanoi en la agio de du gis dec ochiaroi kiwi en hospitaligis pro inflamo de pulmo. Unu gruppo ricevis crome visiton de claunoi, kiwi en Israelo devas trairi clarigion de almenau du jaroi, antau ol ili raitas labori en hospitalo. Tiui claunoi visitis la infanoin du foie en tago, dum po dec quin minutoi, do almena o quar foie ene de la unuae quardec hoc horoi de ilia en hospitaligio. Pulm inflamo estas unu el la monscale cefai diagnosoi pro ciui infanoi besonas curazzadon en hospitalo. Cai tial ni concentrigis pritiu malsano cenia studo, diras la studestrino. La paziento e qui ricevis visiton de clownoi povis esti el hospitali gitai average post quardec tri como quin horoi la control gruppo nur post circa septec horoi la studestrino compatis la infano in de la control gruppo ili estis tresen illusi gintai char ili esperis ricevi visiton de clownoi. Tiui infanoi ricevis crome dum average tri tagoi en veinain injectoin, dum tiui injectoi en la clowna crupo finigis iam pos circau du tagoi. En la cadro de la studo, estis mesuritai ancau ciui valoroi de corpo cae sango. La infanoi, kiwi ricevis visito in de clownoi, havis pli bona in in de sango circulo, pli tranquilan cor batadon, cae ancau la inflamai valoro in la sango estis pli bonae. La studestrino credas, che la laboro de la clownoi efficas mult factore. Niscias el pli fruae studagioi, che la clownoi povas helpi reducti stresson ce infanoi. Crome, ili povas helpi che infanoi plenumas la curazan planon, char ili tiam acceptas preni medicamentoen per la buscio, ciui alicase devus esti injectitai tra la veino.